Jerin, mirëmëngjesi të gjithë Me Altinin Good morning Mirëmëngjesi Olta Mirëmëngjesi Edhe Lori është këtu në Club FM në 104 Edhe në ekranin e Club TV-së Përshëndetje të gjithëve Urojmë që t'jeni të gjithë mirë Sot është e mërkur Data është 2 prill 2 prill Kaloi mm -hmm. kjo dita e gënjeshtrave Kështu që do të vazhdojmë programin si normalisht Për mua kaloi kështu qetë fare. Pse? Nuk më gënjeu asnjë. Asnjë, asun, asun, asnjë. Por as mua. As mua. As nuk isha në Nuk e kishim plan fare. Tradita e kësaj dite po zbehet. Ose ne, po ose e kam bërë pushim Altin. Ose edhe ne po rritemi. Kam përshtypjen që është shenjë e pjekurisë tonë, është shenjë e mençurisë tonë. Nuk e vë në dyshim. Që tani që mund të jetë domethënë kupa, kupa që po derdhet, e kupton? U mbush plot. Tani po derdhet. Tani po derdhet. Po. Ëm, mm. um, okay, atëherë do të pyesim robotin se sa është ora, do ta nisim programin zyrtarisht edhe për ditën e sotme. I jepi Altin me këto mrrokllat e tuja. Nisi klubi i mëngjesit në Club FM në 104. Ora 7:02 minuta. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1889, Charles Hall patentoi aluminin. Në vitin 1905, U hap tuneli hekurudhor Simplon. Tuneli kalon poshtë Alpeve dhe lidh Zvicrën me Italinë. Në vitin 1935, Sir Watson Watt iu dha patenta për radarin. Në vitin 1958, Këshilli Kombëtar Këshillues për Komunikacionin Ajror u riemërua në NASA. Në vitin 1964, The Beach Boys nxorën në treg albumin me titull I Get Around. Në vitin 1980, Toshiaki Shirai dhe Yukiko Nagata vendosën një rekord të ri botëror duke u puthur nën ujë për dy minuta e tetëmbëdhjetë sekonda. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e një, gjatë demonstratës antikomuniste të zhvilluar në Shkodër mbetën të vrarë katër të rinj, Arben Broci, Nazmi Kryeziu, Bujar Bishanaku dhe Besnik Ceka, të njohur dhe si Dëshmorët e Prillit. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë, një vezë dinozauri kineze që besohej të ishte njëqind milionë vjeçare u shit në një ankan në Vjenë për katër mijë e pesëqind dollarë. Në vitin dy mijë e një, një inxhinier kompjuteri në Angli gjeti një mi i cili jetonte brenda hard driver-it të kompjuterit. Gary Taylor tha se krijesa kishte shkaktuar qark të shkurtër nga përtypja e telave për të bërë një fole. Në vitin dy mijë e katër, Bullgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Rumania, Sllovakia dhe Sllovenia bashkohen në NATO. Në vitin dy mijë e pesë, ndërron jetë Papa Gjon Pali i Dytë, kreu i Kishës Katolike. Sot është Dita Botërore e Autizmit, e caktuar nga OKB-ja për rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës rreth këtij çrregullimi bioneurologjik të trurit. Është koha tani për Jerin të na thotë diçka tjetër. Çfarë do na thuash Jeri? Është edhe një ditë e rëndësishme sot dhe ka të bëjë uh, frymëzimi pikërisht me këtë ditë sepse është dita ndërkombëtare e librave të uh, e librave për fëmijë. Okej. Okay. Duke shënuar dhe ditëlindjen e Hans Christian Andersen. Oh, Hansi ka ditëlindjen sot. Po, do ta kishte. Prandaj është edhe dita botërore e librave për fëmijë dhe frymëzimi ka të bëjë pikërisht me këtë ditë. sepse është dita të lexoni librin mm -hmm. që ju ka pëlqyer më shumë kur keni qenë fëmijë dhe a për ata që janë prindër duhet t'ia lexojnë fëmijës së tyre. Është shumë interesante kjo, mm -hmm. më pëlqen. Ëm uh, ke ndonjë libër për shembull në mendje kur mendon për libra për fëmijë, diçka që ka qenë e rëndësishme për ty? Kam libra që i kam ende, që po nga fëmijëria ime e para është Liza në botën e çudirave. E ke akoma? Akoma. E mbaj mend uh, ka ka kopertinën e ka të bardhë kopertinën, por ka vizatime me ngjyra të kuqe më duket me ca mm. gjëra kështu. Liza në botën e çudirave. Mm -hmm. Mirë, kjo është nga Carol Lewis. Çfarë po. tjetër? Çfarë tjetër ka? Ë, uh, duhet të kem uh, Bubi Kaçurrel akoma. E ke Bubin Kaçurrel, po. domethënë kjo është Çufo dhe wow. Bubi Kaçurrel, është i pari mm -hmm. në trilogji, ishte trilogji tani janë shkruar edhe 2-3 libra të tjerë. Janë bërë ribotime të ndryshme, po, por po. un kam ato të parat fare. Se është Nëse na jep dot një sinops po, të kriçit të piklluar me një kriç të vogël që largohet nga shtëpia. Po, nga edhe humbet? Jo humbet ai në kërkim të aventurës, po pastaj shikon që shtëpia është më e sigurt e kthehet prapë. A kthehet prapë në shtëpi? Bravo i qoftë. Okej, okay, ëm um... kam uh, përralla të Odhise Grillos. Pastaj atë. Odhise, Odhise Grillo po. Ëm um, kanë qenë në vargje. Pra në vargje këto ato. Po. Keni parasysh, një më duket një e tij duhet të ketë qenë, po e tij është ëm um, me dy gjel deta që shkojnë në shkojnë në plazh dhe pinë aranxhata dhe pastaj hedhin shishet dhe i thyejnë shishet, pastaj çajnë këmbët dhe i zë temperatura dhe mësojnë një mësim shumë të mirë që shishet nuk duhen hedhur. Mm. E mbaj mend, ka qenë me vargje, shumë E lashtë, e kohës time domethënë. Edhe Gaqo Bushaka. Gaqo Bushaka. Po, po, që Jeri e përmendi më Gaqo Bushaka i rëndësishëm me Çufon me. Po. po jo vetëm Çufon, ka pasur ariun artist cirku e ku di unë kanë qenë ca. Kështu po se kishte ai një gjë. Kishte i kishte diçka. Një gjë kishte më apo më pëlqente shumë. Më pëlqente shumë. Vazhdon akoma. Kam përshtypjen, vazhdon të ë po Shkruaj. Të shkruaj. Të shkruaj, po. Vetëm që ne nuk jemi më kategoria Gjithsesi, kanë qenë kanë qenë fantastike. Por gjithsesi mund të interesohemi për librat e rinj për fëmijët. Libra, libra apo libra. Shiko, librat për fëmijë janë ca libra, meqë është ditëlindja e Hans Christian Andersenit, mm -hmm. janë ca libra për fëmijë që mund ta bësh edhe vazhdon 300 vjet mbetet Libra për fëmijë janë ca libra popullor për fëmijë që nuk vdesin, domethënë brez mbas brezi, ti duhet të shkosh prapë. Po, po, ti po. mund të rikthesh. Po, po duhet të them që Tom Sawyer. Tom Sawyer për mm. shembull, sa breza para nesh e kanë pasur dhe do ta kenë edhe breza e kanë pasur edhe fëmijë që janë tani për shkakun që e lexojnë. Ai është një libër që mbetet. Liza në botën e çudirave që ti përmende, Peter Pani, e ku di unë, janë këta klasikët. Po, pse jo dhe Çufoja aty, ti shoh. Ka një libër Tre përtacukët. Tre përtacukët. Cukët. Jo. Jo. jo Unë mbaj mend, po e mbaj mend shumë kështu. Dua, s'di. Ah. Po pra. Nuk donin që të bënin uh, punën gjëra kështu. Unë um, e gjeta ishte ishte kënaqësi në fakt, edhe mhm. shumë lirë, më duk mua, po gjithsesi. Vetëm 1000 lek të vjetra. 100 po. lek. Ëm mm. um, librin Urmeli që mbiu nga akujt. Oh. Që është i Max Kruse është autor gjerman. Gjerman. Mm. Është libër shumë i bukur që unë e kam shijuar shumë një uh, ai është kështu domethënë ka ka humor është si Gaqo Bushaka, që mm -hmm. nëpër të ka ka shumë humor, ka batuta, ka ka gjëra kështu. Dhe është me një urmel që është një është në një vezë prehistorike. Në fillim mhm. fare fillon me nënën urmel që shikon që fillon bie bora. Tam. Dhe pastaj ka kaluar epoka e akullnajave dhe mm. shkrin akulli në një ishull vjen në një ishull pluskon deri në këtë ishullin, po themi tropikal, aty shkrin dhe lind urmeli, urmeli mbas oh. mijëra vjetësh po, me po. gjithë këta personazhe të tij. Po unë kisha një kopje, por që ishte mbase mbase e ka pasur ime motër dhe kështu që ka ajo ka kaluar, ka kaluar edhe ishte goxha e vjetruar. Plus unë kisha ngjyrosur gjithë vizatimet. Nuk e di pse më kishte kap uh, dalldia. Mania. Por e gjeta një kopje pothuajse fringo të re. Aventurat e kapiten Vrungel. Vrungelin nuk e njoh, me thënë të drejtën. Është një libër shumë i bukur dhe unë e kam rigjetur mm -hmm. pas kaq vitesh në Po prap tani në këta që shesin rrugës. Po kanë qenë për shembull gjuetarët e gorillave, gjuetarët e po, gjirafave, ë po. Xhipi në televizor. Xhipi në televizor dhe ndodhi të tjera, ky është Gianni Rodari, po. ë nga Italia. Edhe ky është i bukur, po. I mirë është. Se këto kanë dalë në të njëjtën periudhë, nëse okay. Ka shumë, ka shumë. Ka shumë. Ka qenë njëra. Ka qenë njëri, më mund tashi, më duket se quhej Dreri romani. Po me një djalë që që ishte në karroc, mm. ishte në karroc, nuk është roman shqiptar, ishte i huaj. Po ishte në karroc sepse e kishte marrë nga ajri, dhe ka një pjesë aty ku ai thoshte që sikur mos kisha marr frymë atë çast, ndoshta nuk do ta kisha marr Ah, sëmundjen. Po. Edhe jeta ime do të kishte qenë ndryshe, por që ky ishte në karrocë, por krahët kishte shumë të fortë, për shkak se i jepte me rrota kështu dhe ai pjesa e do më mbaj mend ishte ishte shumë i zhvilluar, shumë i fuqishëm. E janë uh, historitë e këtij djalit. Mm -hmm. Po, nëse. Kështu gjërash. Sot është dita për t'i kujtuar, bro. Po na futen trip Jeri. Bravo Jeri. Bravo Jeri. Mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani ndërprerje fare e shkurtër kur të kthehemi kemi muzikë nga Caro Emerald gjithashtu. Ora është tani 7:15. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Ora është tani 7:20 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Aldinin, me Oltën edhe me Lorin në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-së në këtë program që quhet Klubi i Mëngjesit. Ëm uh, mirë se keni ardhur ju. Unë doja t'ju tregoja pak për uh, një djalosh të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili bëri bujë për disa ditë, ëm uh, megjithatë tani është pjesë e një debati. Çfarë ka ndodhur? Ky e para punës e ka emrin Suvir Mirçandani. Oh, Suvir Mirçandani mm -hmm. dhe është 14 vjeçar dhe në shkollë kishin një projekt shkencor, diçka të tillë, ku këta duhet të vinin me një ide para mësuesit për ta paraqitur po që mm. ishte një ide me të mira ekonomike apo ku di unë se çfarë. Bënë një prezantim pra. Po. Edhe ky kishte pasur këtë ide. Thoshte: "Kam vënë re diçka që nga të gjithë fontet, ju e mm. keni parasysh kur shkruajmë edhe pa. printojmë nga të gjithë fontet e ndryshme, më pak bojë harxhon fonti Gaumond, si quhet, si i thonë, a keni parasysh? A quhet kështu apo jo? Kështu më duket se quhet. Diçka e tillë. Është, mhm. jo më fal, është ky është Garamond. Garamond. Garamond. Është fonti Garamond, është më i hollë, më elegant dhe harxhon më pak bojë. Ëm um, dhe kishte bërë llogari se në shkollën e tij, në qoftë se sepse harxhonte 24% më, më pak, pak. boj. Mm -hmm. Në qoftë se ti do ta merrje këtë për shembull dhe të thoshe që shkolla ë uh, harxhon kaq lekë në vit për bojë, tam, po. për të printuar gjithë ato gjëra që kishin, atëherë ne do të harxojmë 24% më, më pak se kaq, mm. për shkak se do të përdorim më pak bojë, për shkak se do të përdorim fontin këtë lloj. Garamond. Mm. Po është i qartë ky. Është i qartë në lexim, bravo. Kjo është një pyetje që doli pak më vonë, po. Ëh, uh, dhe ky bëri llogari që në qoftë se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me gjithë ëh uh, sasinë e dokumentave që printon çdo vit, ëh, mm -hmm. uh, që në fakt ishte një sasi boje prej 200 30 um, 234 milion. 234 milion dollar, ça është vetëm për bojë. Harxhon qeveria amerikane për bojë printerash. Mm -hmm. Për printimin e dokumentave. 20% të kësaj shume. 20% domethënë 24% të kësaj shume dhe ishte ishte goxha. Ishte diçka që del me leverdi. Po, njerëzit po thoshin një sekondë edhe nxorën këtë lajm, që thanë kjo nuk është ide kaq e keqe. Fundi fundit është shumë e lehtë, vetëm uh, i bëjmë uh, garamond dhe hajde mirupafshim. Por çështja është, kanë dalë ca ekspertë po thonë që Po po Garamondi është më i vështirë për t'u lexuar. Mordial. Dhe po. ti, me dhe ti. Me sa kujtoj unë është me me simbole. Pa jo, shumë, jo, domethënë jo, me simbole. Unë për shumë tjetër. Është më i hollë. Është më i hollë. Po e shoh tani është thjesht më i hollë. Është më i hollë. Më i hollë. Po. Por çështja është këtu që në qoftë se ne përdorim fontin me masën 12 thonë ata mhm. për të printuar me Arial për shembull apo me Times New Roman, ça përdoret më më shpesh, Nëse do ta shkojmë, do shkojmë te Garamond, duhet që ta rrisim apo? Rrisim. Mm. Do ta bëjmë 13 ndoshta. Kështu që del aty aty. Si dalim aty aty. Dalim dalim në ndihmë. Ne ndryshojmë shkrimin, po do rrisim gërmat. Po na dalin çik më gjatë, na na merr më shumë letër pastaj. Kështu që mm. i bjem më shumë time. Harxhon më tepër letër, letër. E kupton, kështu që aty aty edhe kishte kishte kishte nisur një debat. Nuk është aq e lehtë, i thanë Mordial. Megjithatë ne kemi edhe një më të bukur për ty, i thanë. Mm. Neve do hedhim gjithë dokumentat online. 7:28 minuta në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur që të gjithë Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori janë këtu. Ju përshëndesim. Ju urojmë një ditë fantastike përpara. Sot është uh, dita ndërkombëtare e librave për fëmijë. Kështu që Jeri ka pasur edhe një shprehje madje. Ka pasur edhe një shprehje, po, jepi. Që nuk e lexoj. Ah. Sikur një fëmijë të dorëzohej që me rrëzimin e tij të parë, nuk do të kishte mësuar kurrë të ecte. Oh, mm. Fantastike. Më pëlqeu. Shumë e bukur. Bravo, nuk di kujt t'ia them ty, që e përmende apo ty që e shkrove. Mrekulli. Të dyve bashkë, s'ka problem. Atij që e ka thënë them. Në fletoren ku ti shkruan. Mhm. Në fletoren ku ti shkruan, zë e ndihet një sh, një sëpatë. Ai zë është i druvarit që rend pyllit nëpër natë. Në fletoren ku ti shkruan zë e cicëron një zog. Ai është ai zë është i bilbilit që me lisin ishte shok. Më falni se e kam çik larg. Në fletoren ku ti shkruan ndrit një rreze përmbi fletë. Është rrezja diellore. që e mbante lisin në jetë. Në fletoren ku ti shkruan gurgullimat e ujit nisin, ai zë është i burimit ku ka shuar etjen? Kush? Kush? Kjo, ky është kuici i parë dhe hapet sipari i lojrave miq të dashur. Kjo është nga Odise Grillo. Mhm. Në fletoren ku ti shkruan, zë e ndihet një sëpatë. Ai zë është i druvarit që rend pyllit nëpër natë. Në fletoren ku ti shkruan, zë e cicërin një zog, ai zë është i birbilit që me lisin ishte shok. Në fletoren ku ti shkruan, ndrin një rreze përmbi fletë është rrezja diellore që e mbante lisin në jetë. Në fletoren ku ti shkruan, gurgullimat e ujt nisin, ai zë është i burimit, ku ka shuar etjen? Trimi. Jo. Kush pra? Kush pra? Po kush? 0-6-9-27-12-2 Kush e ka shuar etjen? Kush e ka shuar etjen? Tani sipas gjasave do të jetë një kafshë Unë nuk po ndihmoj Kësaj radhe nuk po ndihmoj Meqë ra fjala faleminderit, Olta Për kafen Të bëftë mirë Të lumshin duart Olta, Olta e bën shumë të mirë kafen Është e bën kollaj, por që e bën. Do t'ia themi këtë. E bën të mirë. Ka një metodë që speciale. Sa do shpejt e bën, nuk e di ka një shit. Jo, ia kemi nisur me Nescafe. Por që një gjë që duhet përmendur është që është krejtësisht natyrale. Se nuk është e bërë nga ndonjë kështu operacion kimik mm. në ndonjë laborator ku di unë, të nëndheshëm. Është thjesht kafe. Dhe është shumë e mirë, shumë e shijshme. Edhe mua. Ty të pëlqen? Unë Mu pëlqen e... Unë kam kohë që pi vetëm Nescafe. Po pse? Se më shijon. Është një kafe që vërtet ka shije kafeje, të zgjon. Të zgjon. Të zgjon për më tepër. Mm -hmm. Të zgjon trurin. të zgjon trurin. Ti ke nevojë për zgjim trurin. Po se unë e pi kafen shumë herët. Ta hapse për ta hapse. Kështu po. që kafen time të parë e pi Nescafe dhe e pi në shtëpinë time. Sa kafe ti ti pi shumë kafe? Kam përshtypjen që pi shumë apo jo? Shikon. Bravo. E gjeti. Bravo të qoftë. Mirë, a kthehemi pas pak, klubi e mëngjesit. Miq të dashur, James Arthur do të këndojë Get Down get ora 7:32 minuta. Sot është dita ndërkombëtare e librave për fëmijë. Po i përmendim ca libra të dashur nga fëmijëria cili ka qenë yti, mund na shkruash. Patjetër Blendi. Jepi tani. Në këtë lidhje të parë kemi situata me pak trafik Blend, sepse e ndiejmë në tre akset kryesore që për momentin lajmi i mirë është të qarkullueshme të treja, rruga e Durrësit, rruga e Elbasanit dhe rruga e Kavajës. Kemi gjendje të mirë në unazën e sipërme në rrugën Bardhyl në dy skajet e saj në zbritje nëpërmjet rrugës Ferit Xhajko dhe nëpërmjet bulevardit Jeanne d'Arc janë pa probleme. Në zbritje nga rruga Bardhyl kemi vetëm rrugën Hoxha Tasim Me pak trafik drejt sheshit Avni Rustemi dhe në vijim të saj është rruga Luigj Gurakuqi drejt semaforit të Partizanit të Panjohur me një fluks të lehtë po pa probleme. Kemi rrugën e Dibrës të qarkullueshme, bulevardet nuk kanë probleme, zona e Tiranës së Re, vetëm rruga Abdyl Frashëri, sepse ndrohen përditë o Blend faktikisht lëvizja e trafikut, vetëm ajo ka pjesë nga Libri Universitar drejt sheshit të Ujës, shesh Wilson Mandela dhe pjesa tjetër në zbritje nuk ka trafik drejt urës drejtorisë policisë, edhe Sulejman Delvina nuk ka probleme bashkë me Bashkë me Muhamet Gjolleshën që janë të kalueshme, janë me një sjellje shumë të mirë. Bravo, faleminderit. Faleminderit. Erdi Merovi nga Radio Taxi Classic i dashur me situatën e trafikut sot në mëngjes këtu në kryeqytet. Është ora tani 7:37 minuta. Është në 7:38 pak nga pak. Ë uh, flasim për uh, libra nga fëmijëria. Faleminderit Eldi. Po, donim t'i thoshim Elit, po mendova që mendova që mund të Është një histori që thelbin e ka thelbin e ka të vërtetë Nuk e di se sa e vërtetë është 100% se nuk mund të po, vërtetohet Po ti lexoje ne të themi Ne të shikojmë pastaj është e vërtetë apo Kjo është një histori që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka të bëjë me një vajzë e cila është shumë e bukur mm. është vërtet shumë e bukur është 25 vjeçare mm -hmm. okay. dhe ka një qëllim apo po themi një objektiv të qartë do që të gjejë një burrë të pasur të martohet me të mm -hmm. dhe të ketë një jetë të qetë dhe me të krijojë familje. Me stabilitet ekonomik, po sigurisht, patjetër. Ëh thotë, "Përshëndetje, unë do të tregohem shumë e e ka shkruar këtë në një forum ku mm. ka marrë pjesë aty. Thotë, "Do të tregohem shumë e sinqertë që në fillim nuk dua ta zgjas, jam 25, jam shumë e bukur, kam stil, kam edhe shije. Dua që të martohem me dikë që bën më shumë se 500.000 dollarë në vit." Mm -hmm. uh. Po minimumi pra duhet të jetë 500.000 dollarë rrogë në vit. Ju mund të thoni që jam me oreks për para. Po, por, po, thotë ajo, një rrogë mesatare prej 1 milion dollarësh në vit, mm -hmm. konsiderohet klasë e mesme në New York sot. Kështu që thotë ajo, unë e kam këtë ide. 500 mijë e lart. Mm -hmm. Deri tani thotë ajo, djali që ka qenë më i pasur që unë e kam takuar apo frekuentuar, ka qenë dikush me të ardhura vjetore 250 mijë uh, dollarë. Mm -hmm. Dhe prapë ndjesha. Ky ka qenë tavani im deri tani thotë ajo. Mm -hmm. Ky ka qenë tavani im deri tani. Kështu që pse mos kërkoj më lart? Do të po. ndryshoj, po. Por ama thotë ajo, të jetosh në pjesën perëndimore të Manhattanit me një rrogë prej 250 mijë dollarësh në vit, mm -hmm. thjesht nuk është e mundur. Kështu që unë do të kërkoj me përulësi thotë ajo që t'i përgjigjeni, ju lutem, këtyre pyetjeve për mua. Ku mund të gjej thotë ajo, uh, djem të pasur dhe beqarë. Ju lutem, më jepni adresa mm -hmm. dhe emra të palestrave, restoranteve apo bareve ku mund të gjenden njerëz të kësaj uh, ideje. Thotë, cili është grupmosha apo cila është grupmosha tek burrat që unë duhet të shënjestroj. Mm -hmm. Dhe pse thotë ajo, Shumë nga gratë e njerëzve shumë të pasur janë vetëm mesatarisht, domethënë nuk janë shumë të bukura, mm. nuk janë shumë të bukura. Gjithë ato që kanë parë. Po, si vendos thotë dikush që shumë i pasur se kush mund të jetë gruaja jote? Mm -hmm. E kush nuk mund të jetë? Faleminderit. Zonja Bukuroshe, Miss Pretty. Diçka e tillë. Tani tani kjo është. Kam një sugjerim. Mm. Kjo pse nuk ndërron vendin? Të jetojë diku tjetër, Ku jeton dhe më lirë? Po duhet patjetër që... Tashi, ajo e ka zgjedhur vendin. Ajo e ka zgjedhur. Ajo do, ajo e ka parë, ata njerëzit. Ajo do të bëhet pjesë e atij rrethi. Po, po. Po them, të marrë këta nga Ndroqi, për shembull. Ndroqi edhe me 250.000 dollarë në vit. Mirë del. Kalohet mirë. Do thuash ti, jo, kalohet shumë mirë. Shkëlqyer fare. Pse jo? Mirë e drejtë është e drejtë. Unë mendoj, derisa i ka të gjitha hiret vajza, Vajza i ka të gjitha hiret. Pse mos jo, kërkojë domethënë? Gjëja e mirë është që e ka një objektiv shumë të qartë dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. E rëndësishme është që ajo e ka objektivin dhe duhet të shkojë deri në fund. Është kjo e rëndësishme. Po, që e ka objektivin, në vërtetë është. Unë mendoj se ka të qarta gjërat se çfarë do dhe si i do. Kështu që është në rregull. Është në rregull për ty. Kur ty do të ikë bukuria. Domethënë se ti s'e garanton dot që ta kesh gjithmonë. Ose njeri, pse nuk bëhet kjo e zgjuar për shembull, bën dhe kjo 500.000 dollarë në vit me punën e vet. Kjo e do me marr kështu domethënë. Derisa ka dhe bukurinë. Çfarë duhet ta bëjë? Unë thashë vetëm kaq. Ajo i di hiret që ka, i ka gjërat shumë të qarta në kokë dhe i ka të përcaktuara se çfarë do. Jo, po them, po pra, është një gjë pozitive në këtë. Se nuk thotë ajo jepe me qira, po në një farë mënyre po shet veten Domethënë tavani është më shpejt, më shpejt me me qeratë. Po të ishte, po të ishte 45 ajo për shembull, mos ishte 25. Sa do e kishte atë tavanin e rrogës që do kërkonte nga burri. A mund të shkonte me një hidraulik. Besoj se po. Po besoj se do më po. Me tuba nëpër shpi. Edhe do thoshte ujë toka mirë. Ujë tamam. Ej, domethënë sepse është kthy, e kupton? Është është kjo është kështu transaksion ekonomik. Unë jam shumë e bukur, e dua shumë të pasur. Po. Nuk shkon mendoj. Me sa duket jo dhe aq e zgjuar, se. Nejse, okay. Mos ta tepërojmë. Se mund të jetë gocë e mirë, kush e di. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Sot është dita ndërkombëtare e librave për fëmijë. Ore ti, Ma hëngre me këtë, më lirë Është dhe kthehemi pas pak Okej, okay, mirë E shkrepëm E shkrepe ti? Tashi ku jemi? Jemi në këtë botë apo në atë? Dëgjo, di një sekundë sëmë Dua të them të shkam Që duam nga njerëzit Na shkruajnë libra Që u kanë bërë shumë përshtypje si fmi mm -hmm. Kur kanë qenë të vegjël libra që i kanë pasur shumë të dashur Të bëjmë një listë me librat e dashur për fmi Kaq mund të vazhdojmë tani? Faleminderit Kthehemi pas pak Here a thousand miles from comfort Ora është 7:50 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Faleminderit. Sot është dita ndërkombëtare e librave për fëmijë, cilët kanë qenë disa nga më të dashurit për ju është uh, ajo që po diskutojmë sot. Mund na shkruani në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit e gjeni faqen tonë atje. Ëm um, Ja dhe e kam. Mund të bësh një koment Eri. Bëj një koment. Lë një koment. E cili ishte libri Eri? Liza në botën e çudirave. Ja ta bëjmë këtu koment. Shiko, koment shtyp te kjo koment edhe uh mhm. -huh. shkruajmë këtu. O sa mirë po ndihem tani. Faleminderit. Liza në botën e çudirave po kur luan Johnny Depp. Shtoja nga mbrapa. Ai e ka qarë atë rol Altini, kështu që e meriton. Po një koment aty. E ka qarë atë rol. Po sepse është Çfarë? Kapelebërësi, kur unë kam qenë fëmijë, është pikërisht uh, imazhi që unë kisha, jo jo Johnny Depp, por që me ato lloj flokësh, me ato sy, sjellja e mëdha. Ata sy, ata sy. Okej, okay, Eri, na tregon një histori. Dhe unë do të tregoj një histori që ka të bëjë me një thyerje rekordesh mm -hmm. dhe ka të bëjë me uh, se sa shpejt ti mund të përgatitësh sanduiç dhe duhet uh, janë bërë 20 grupe në Los Angeles, ka ndodhur e gjitha kjo. Po. Janë bërë 20 grupe ku janë përpjekur që të gatuajnë gjithsecili sanduiçe sa më shpejt brenda një ore të caktuar. Dhe Njëri prej këtyre grupeve ka fituar sepse brenda 60 minutash kanë mundur të përgatisin plot 17341 sanduiçe. Oh my Ju ka god. qenë një Sa punë më fal edhe një herë? 17341 sanduiçe për 60 minuta. Dhe ë, e Wow. gjitha kjo Blendi bëhet ë, për të ndihmuar të gjithë të varfërit që janë në zona të caktuara në Los Angeles dhe për të ë, të ftuar të gjithë studentët që të bëjnë mirë për njerëzit që nuk kanë mundësira dhe kjo është një formë që ata ta tregojnë mirësinë e tyre duke përgatitur qoftë edhe sanduiçe. Dhe më pas, i gjithë çmimi që këta fitojnë është vetëm 500 dollar dhe ky është vetëm për motivim. Në total do të thënë nga 17000 po, e 341 sanduiçe dhe të gjitha mhm. këto dhe sanduiçet që përgatiten dhe uh, 500 dollarët e fituar shkojnë për bamirësi. Dhe kjo është diçka që ndodh për vit, por këtë herë është thyer rekordi sepse nuk kanë po, mundur më përpara që brenda 60 minutash të përgatiteshin plot 17341 sandviçe. Sa do marrë për ditë vere. Se duhet ta provojmë me ballokume. Përballojnë gjithë uh, fluksin e njerëzve. Wow. E i thonë Tit Keci Tit Keci Ngaqë është i dobët Jo Po pse? Se ulëret kështu Edhe kështu me dhe nuk, nuk ulëret Po themi që leret Leret Se ai e ka Si kec Titi Leret Tit Keci Oh Kjo edhe edhe edhe Titi. Kështu që Titi nuk ulëret, se po ishte burrë do ulëriste. Po vetëm leret. Leret Tit Keci është anagrama e ditës sotme. Leret. Leret Tit Keci. Na ka mbërthyer keq. Alamet fjale. Faleminderit Olta. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazh Fjala kyçe është alamet Një fjalë e përdorur nga Olta sot në klubin e mëngjesit Alamet? Ço ky zel Olta? Alamet fjale. Leret Tit Keci është anagrama e ditës sotme. Mundohuni ta zgjidhni. Nëse ndroni vendin e këtyre fjalëve, do të formoni një fjalë. Shumë të vlefshme, është gjë e mirë. Është një gjë e mirë, po. Absolutisht. Kthehemi pas pak, Klubi e mëngjesit, tani është Avicii 069 20 70 222. I don't know just how it happened. I let down my guard. e librave për fëmijë, përkujtohet ditëlindja e Hans Christian Andersenit, shkrimtarit mm. të famshëm uh, danez të prrallave të mrekullueshme. Ëm um, kemi pyetur sot meqë është dita ndërkombëtare e librave për fëmijë, cilët kanë qenë disa nga më të dashurit për ju. Nuk e mhm. kemi kufizuar në një apo dy, por uh, aq sa doni. Uh, libra që kanë qenë uh, në fëmijërinë tuaj pjesë e, ku di unë, shumë gjërave. Një um, tjetër libër që unë e kam shumë okay, për zemër është Shpella e piratëve. Shpella e piratëve. Petro wow. Markos. Petro Markos, pëlqen ajo? Fantastike. Mhm. Mm uh, Madje kam akoma dhe si libër. Më pas është bërë dhe realizimi i filmit, që po, është po, bazuar mbi roman. Një tjetër libër që për mua vlen jo vetëm për, se duket shumë fëminor, por vlen dhe për të rriturit, e kujtova dje, Princi i vogël. A Princi i vogël. Mm. Oh, Pëlqen edhe Princi i vogël. Duhet ta lexojmë të gjithë. Si po, ajo, edhe të rriturit. Pema që jep, si quhet ajo? Si ka qenë në shqip pema që jep? Pema që jep. Pema që jep, e keni parasysh atë pemën? Pema nën duhet apo? Ha? The Giving Tree, apo nuk e di. Është një kështu me një me një pemë që i dha i dha gjithçka. I dha dru për shpin, i dha strehë, i dha... Kur ishte i vogël ky luante, pasaj u rrit, donte të martohej, donte të bënte një shpi, i dha dhe trungun ajo, mm -hmm. ne, nesem. Ka ishte një këshu. Është një klasike. Tani ky u martua me pemën i bie. Jo nuk u po, martua me pemën. Po pema, pema i dha, i dha, i dha degët, i dha gjethen, i dha. I fali dashuri. I fali dashuri. Mhm. Pema i jepte gjithçka. Ky gjithmonë shkonte te pema sa kishte nevojë, derisa do të martohej të bënte një shtëpi pasaj dhe pema i tha po mirë më prit mua, tha dhe Me drurin tim bëj shtëpi edhe iku pema. E kuptoj bon ky. Pema jep gjithçka. Pasi ndërtoi shtëpinë. Po. Po bra. Ë, e mbani mend, e mbani mend atë burrin që jetonte nën çati. Po. Që kullufiste qofte. Ë, pam. Si ishte emri? Ky e ka pasur Karlsonin. si libra. Kan qenë këto, ëm uh, libri me me atë pipin, më duket pipi Pipi çorapegjata. Jo, jo pipi jo. çorapegjata, pipi majmuni ngjyrë trëndafili. Ëh, mm. uh, që është një libër italian. Pipi çuksja. Apo si ishte libër ky? Pipi pipi majmuni ngjyrë trëndafili është një gjë dhe pipi çuksja që thua ti është pipi çorapegjata. Çka tjetër? Po, po, po. Po. Ti e quaje pipi çuksja? Po, Mi si quaj pipi qorrja. Harry, Harry Potter qorri. Se kishte një gjë kjo me personazhe, do qenë nga një gjë dhe këto i triste. Po. Çufo derri. Po. Çibi apo. Pipi çuksja. Ah, Altini ka tani Altini ka tani edhe do të lexoj disa nga librat që kanë ardhur këtu. Mundem? Okej, okay, lexoj dhe pastaj bëjmë. Përrallat e Andersenit thotë Riselda janë një kryevepër. Fëmijët e sotëm thot Ari të mm. Aziz Nesinit kam qeshur dhe vazhdoj të qesh pafund me atë libër. Ky është një libër me një djalë dhe një vajzë që dërgojnë letra njëri tjetrit. Po. Dhe ne lexojmë letrat e këtyre. Mm -hmm. Njëri është në Ankara, tjetra në Stamboll ose anasjelltas, nuk e mbaj mend, po e mbaj mend këtë librin. Ëh, uh, Evi ka shkruar Harry Potter, ëh, uh, kanë kalamajtë e sotëm thot ne kishim historia pa mbarim. Historia po, pa mbarim nga Mikael Ende, mm -hmm. i njëjti autor si Edhe e kam parë si filmin. Si Jim Kopsa dhe Lucas Makinisti. Meqë ra fjala, apo Jim Kopsa dhe 13 të tërbuarit Jetmira ka shkruajtur U, unë kam pasur një libër amerikan të përkthyer Që nuk e kam gjetur askun tjetër e fatkeqësisht më ka humur thot Voglushja Garnet Dhe Harry Potterat sigurisht që i kam pasur Aventurat e Tom Sawyerit shkruan uh, Flo, Floshkito. Floshkito. Floshkito. Një përkthim i shkëlqyer i Ardian Klosit akoma sot pa, po. kur pa. Po. jam e rënduar, lexoj nga pak për tu çelur është një mrekulli, thotë Kloshkito. Uh, sot është dita ndërkombëtare e autizmit, mendoj se është mjaftueshëm e rëndësishme për të përmendur edhe kjo sot, në një vërejtje po. Avrili, po, kemi përmendur Avril. E kam qejf këtë që këto kur imponohen se çfarë duhet të thuash. Neve edhe për. E di unë se ç'duhet të thuash ti sot. Gjërat e rëndësishme ne që i përmendim, ne do të vëmë edhe një këngë nga Avril Lavigne. Avril Lavigne. Okej, okay, shumë mirë. E dëgjojmë. Fjalën e censuruar. Fjalën e censuruar është loja që Altini ka gati edhe për ditën e sotme miq të dashur, një klip nga një personazh do të gjejmë një fjalë që Altini ka fshirë. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Unë kam ca të rinj aty poshtë pallatit, i shoh për natë 10-15, unë në atë moshë po t'isha moshën e tyre do kaloja mbrëmjen me një p*** këta rrinë e bisedojnë tërë kohën me njëri-tjetrin. Është eh, zoti Preç Zogaj miq të dashur. Po. po. Në cili janë kohët këtë klip. Po, zoti Preç Zogaj i cili ka një 3-4 të rinj aty jo, para pallatit. Ka 10-15. Që rrinë gjithë kohës vërdallë aty në kafen internet, mhm. ndërkohë që Preçi vetë, po të kisha atë moshë, apo kur isha në atë moshë, do e kaloja atë. Do e kaloja me një me një pip. E dëgjojmë, çfarë është pipi? Është fjala çfarë është pipi që Altini e ka fshirë, ju duhet ta zbuloni, ta dërgoni në 069 20 70 222, ai që gjen fjalën ekzakte që zoti Preç ka thënë, do të jetë fitues. Ka për të fituar një dhuratë nga klubi i mëngjesit. Unë kam ca të rinj aty poshtë pallatit, i shoh për natë 10-15, unë në atë moshë po t'isha moshën e tyre do kaloja mbrëmjen me një p*** këta rrinë e bisedojnë tërë kohën me njëri-tjetrin. Këta rrinë e bisedojnë tërë kohën me njëri-tjetrin. Unë po të isha në moshën e tyre do kaloja kohën mo, natën mbrëmjen me një pip. Mbrëmjen, kujdes, jo mëngjesin. Mbrëmjen me një pip. Ndërsa këta rrinë, kujdes. Çfarë ka, çfarë ka thënë Zoti, Zoti Zogaj në atë klip? 069 20 70 222. Leret Tit Keci është anagrama e ditës së sotme. Titi e ka zërin si Kec, nuk ulëret, por vetëm Leret. Leret Tit Keci është anagrama e ditës së sotme. Leret Tit Keci ka dy të aty bashkë. Kjo ishte kënga e ditës për sot në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur. Mirëpresim edhe Anën. Ana, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si je ti sot? Mirë. Si ndihesh? Nuk po e jap titullin këtu tash se. Mhm. Mm nuk dua që ta do plotësoni një fjalë nga kjo. Do lexoj një vjershë për fëmijë, nga okay. për fëmijë. Do lë vetëm fjalën e fundit pa thënë. Po. Fjalën e fundit do ta gjeni ju. 069 20 70 222 për ata që janë në dëgjim fjalën e fundit do ta gjeni ju. Dakord. Okej. Okay? Okej. Okay. Lopa dhia, delja dhe luani. Në kohë të vjetër, një lopë e një dhi dhe një dele tjetër bënë shoqëri. Bashkë me luan, dhe për gja tok vanë. Një ditë të shtunë, një sorkadh e zunë brenda në një ferr. Luani sa kaqherë mori e çau me thonj vetë e ndau e bëri katër copa. Ashtu siç desh lopa. Copë e madhe tha për mua, se jam luan dhe kështu dua. Copë e dytë besa-besë më bie vetë për pjesë. Doni s'doni do ta marr, se sot s'jemi barabar. Këtë copën e tretë jam i zoti e marr vetë. Dhe si gjithnjë e kam zakon, copë e katërt për të zonë. E imja qoftë pa dyshim, sepse jam pika pika pika. pika. Kjo është fjala e fundit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çdo fitues. Me një llaf të gjitha copat i mori i mori Luani. I mori Luani. Po. E ndau katër copa dhe tha Me radhë këto më takojnë mua. Mm. Ideja argumentoi për secilën copë, po, kështu që. Po, edhe një tjetër. E meritonte. Copë e madhe tha për mua, jam luan dhe kështu dua. Copë e dytë besa-besë, më vije më bie vetë për pjesë. Doni s'doni do ta marr, se sot jem s'jemi barabar dhe këtë copën e tretë jam i zoti e marr vetë. Si gjithmonë e kam zakon copë e katërt për të zonë. E imja qoftë pa dyshim se jam Pika pika pika pika. Pika pika pika pika. Faleminderit që më ndihmoni gjithmonë plotësoni pikat. Okej, okay, kemi anagramën e ditës së sotme dhe një fitues për këtë anagram miq të dashur që është elektriciteti. Elektriciteti. Bravo. Elektriciteti. Bëhet fjalë për një lituanez, ka një emër shumë të vështirë. Zyrdynas Saviskas. dhe është cilësuar. si e kishte? Po si e kishte? Ka emër të komplikuar. Edhe një Zyrdynas Saviskas. Po Zyrdynas. Wow. Oh. Por nuk po merrem emrin e atij, se çfarë ka ndodhur jo, është që ky është me emrin e parë si personi më i fortë në të gjithë botën. Mm -hmm. Sepse ka pasur ka bërë zyrdia. Në garën e vitit 2014. Zyrdinaf. Për zyrdynas e kishte. Si ka nasi? Zyrdynas. Po nasi, shkruan nasi. Në okay. garën që është zhvilluar uh, pak ditë më parë për vitin 2014 për personin më të fortë në të gjithë botën, ka thyer ky rekordin duke ngritur ideja është që kush ngre sa më shumë pesha me me krahë. si quhen uh, gira, mos gaboj. Dhe po quhen edhe gira po. Ë uh, lituanezi ka arritur që të ngrej 524 kg dhe kjo oh, ishte bravo, bravo. pesha maksimale dhe prandaj dhe ka marrë titullin si njeriu më i fortë për vitin 2014. Zyrtinan Saviskas. Dhe më e bukura është që ky person shpallet për të tretën herë si personi më i, më i fuqishëm në të gjithë botën. Ka 3 vite rresht që e fiton uh, këtë titull. Më fal, kam një pyetje. Okej. Okay. Ehm, um, mirë. Faleminderit Jeri. Faleminderit Jeri. Nasi do të prapë më forti. Në gjithë historia është që Nasi ngriti 500 kg. 524 kg. 524 kg. I lumtë ja. Fjala zgupthi nuk ishte kurrë. Po shikoj, disa bëhen të famshëm dhe fitojnë para se kanë trurin më të zhvilluar dhe janë më inteligjentë, janë gjeni. Disa të tjerë fitojnë se kanë krahët më të fortë. Jo, bravo i qoftë. Mm. Është shumë interesant. Më pëlqen. Më pëlqen kjo. Do të mbahet mend si ngritësi 520 për të tretën herë. Për të tretën herë. Tam. Okej. Okay. Kthehemi pas klubin e mëngjesit, do të kemi një do të kemi një quiz me seri në vazhdim. Shakira. O çfarë bënë që hap gropa atë? Unë thashë ka seriozisht. Nuk po hap gropa jo. Me të vërtetë po punon tokën. Okej. Okay. Po e plugon apo e kthen mbrapsht, ku di unë se ç'po bën. Ka plisa tash. Shikojmë, shikojmë pak. Close. Shakira miq të dashur ishte në klubin e mëngjesit sapo këndoi Empire tani kënga e saj më e re. Ora është 8:31 minuta, dua që të mirëpres në program edhe Eldi Merollin nga Radio Taxi Classic për gjendjen në trafik. You know that I'm a Chinese. Now that you're a Jamaican. Përshëndetje Eldi. Mirëmëngjesi sërish për ty. Na trego pak si gjendja në trafik. Po Blendi në këtë lidhje të dytë është përkeqësuar situata me trafik. Dy akset kryesore kanë shumë probleme, është rruga e Durrësit Fillon që nga kthesa e Kamzës drejt sheshit Shqiponja, vijon drejt semaforëve të Laprakës, më pas drejt Zogu i Zi, por por i bashkohet qendrës pa trafik. Pra deri problemi është deri tek rrethrrotullimi Zogu i Zi. Mhm. Flasim për rrugën e Kavajës, tregu ushqimor degëzim me, me aksin kryesor ka trafik, pallati me shigjeta, kryqëzimi 21 Dhjetori dhe në vijim drejt qendrës rruga e Kavajës ka shumë trafik. Rruga e Elbasanit për momentin nuk ka lëvizje probleme trafiku, është lëvizja nga Sauku drejt qendrës pa probleme. Rruga Bardhyl, Unaza e Sipërme, Edhe këtu vazhdon pa trafik pjesët që zbresin nëpërmjet skajve të Ferit Xhajkos dhe Bulevardit Xhan Dark. Rruga Hoxha Tahsim është përmirësuar, nuk ka trafik, është rikthyer vetëm në rrugën e Dibrës me trafik të rënduar ta theksoj. Nga Selvia drejt Pesë Majit është në zbritje me shumë probleme. Bulevardet nuk kanë trafik, zona e Tiranës së Re, të paktën vetëm mëngjezin e kemi të zhurmshëm, pra mbas shtatë e gjysës deri në tetë është lëvizja. Për momentin të gjitha devijimet nga sheshi Wilson janë pa trafik. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Është Eldi Merolli miq të dashur nga Radio Taxi Classic që na informon mbi gjendjen e trafikut. Sot është dita ndërkombëtare e librave për fëmijë, ditëlindja e Hans Christian Andersenit e ka bërë këtë ditë të jetë e tillë dhe e shënuar. Mhm. Ne kemi pyetur sot në klubin e mëngjesit Cilat kanë qenë disa nga librat, cilët kanë qenë disa nga librat tuaj më të dashur gjatë moshës së fëmijërisë. Dhe un jam duke bërë si një formë quizi, duke lexuar ca vjersha për fëmijë, mm -hmm. edhe në një vend e lë. Dhe pastaj ju do ta vazhdoni se si se si vazhdon. Po. Ë uh, kishim pak më parë vjershën e Luanit. Luanit. që ishte bashkë me Dhin, Sorkadhen, Lopën, po Sorkadhen kishin ngrënë këta po. Gjithsesi, në fund fare vinte kështu. Copë e madhe tha për mua, jam luan kështu e dua, copë e dytë besa bes, më bie vetë për pjesë. Doni s'doni do ta marr se sot s'jemi barabar, pastaj thot dhe këtë copën e tretë jam i zoti e marr vetë, si kam gjithmonë zakon, copë e katërt për të zonë, imja qoftë padyshim se jam Trim. Se jam trim. E ka thënë Eliona e para fiton dy bileta për në Cineplexx. Dy bileta për në Cineplexx. Okej, okay, në rregull. Vjersha e radhës është nga Tasim Gjokutaj. Mm -hmm. Wow. Dhe quhet Xhepat e Altinit. Po po me ty e kam. Xhepat e Altinit miq të dashur, unë do ta lënë në një vend, ju duhet të gjeni fjalën. Aty ku do ta lë. Mhm. Mm Ky Altini ka një ves i përdor xhepat si thes. Oh. Ja po zbrazet xhepi i parë, bobo sytë ç'na kanë parë. Tri kokrra lajthi, një thëngjill i zi, katër bobo gjyle, dy gozhdë dhe një zile. Dhe një goxha tel, xhepin shpon e del. Varet si. Duhet ta vazhdojmë. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Ky Altini ka një ves xhepat i përdor si thes, po zbrazet xhepi i parë, bobo sytë ç'na kanë parë, tri kokrra lajthi, një thëngjill i zi, katër bobo gjyle, dy gozhdë dhe një zile. Me dhe një goxha tel xhepin shpon dhe del Shpon dhe del Varet si Varet si pip Si pip 0-6-19-27-12-2 Ne që jemi te pipi Po Val, ça janë bobo gjyllet Dua të të pyes Janë ato gjyllet e vogla Okej, të tjetë nga gjyro kasa Diçka, bobo gjylle Okej, kush e di të më na e thotë se mbeti mister Ça është bobo gjyllja um, Je gati? Gati po. Okej, është zoti Preç, mik i dashur Unë kam ca trima aty poshtë pallatit, i shof për natë 10-15, unë në atë moshë t'i kisha moshën e tyre do kaloja mbrëmjen me një p*** Këta rrinë dhe bisedojnë tërë kohën me njëri-tjetrin. Tani, ça kanë thënë Olta? Me një libër. Me një ja, libër. Ja, ja. Kanë thënë shumica në fakt. Ja. Ja. Lexim ka thënë një pjesë tjetër. Ja. Kanë thënë projekt. Ja. ja. Me një shoqe. Me një femër. Je afruar Olta, goxha, por le ta gjejmë. Por fillon me p. Po, fillon me p. Në këtë kontekst. Kujdes, le ta gjejmë. Unë kam ca trima aty poshtë pallatit, i shof për natë 10, 15. Unë në atë moshë, t'i kisha moshën e tyre, do kaloja mbrëmjen me një p*** Këta rrinë dhe bisedojnë tërë kohën me njëri-tjetrin. Me një, me një p***. E si mund të bisedojnë tërë kohën të një kotë? Nëse, okej. Okay. Nëse e gjeni fjalën ekzakte që ka përdorur Okej, okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ishte Will Young me Changes që sapo e dëgjuam. Është uh, ora tani 8:40 minuta. Ëm um, vazhdojmë programin me një kjo është një histori interesante që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga dëshira e njerëzve për të për t'u dukur bukur. Ëm mhm. um, ju e dini që Jennifer Lawrence është tani njëra nga femrat më më të klikuara dhe më hat të momentit. Më të bukura. Por është një vajzë, është një vajzë 30 vjeçare nga Texasi që thotë se shpesh i thonë se ngjan me Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence ajo po. punon në në një strehë për uh, kafshët. Mm -hmm. Është e martuar, ka fëmijë, edhe ngaqë gjithë kohës merr këto komplimente, po ti dukesh si Jennifer Lawrence, ka vendosur që të shpenzojë para për të shkuar tek një Mjek i cili do ta bëjë që të duket akoma më shumë oh. si Jennifer Lawrence. Oh do të bëjë një oh operacion plastik, mjeku ka sugjeruar që të hollojnë hundën. Ëm ehm, um, edhe ca gjëra tjera në mënyrë që të arrijë një look që është si i aktores uh, të vlerësuar me çmimin Oscar. Fakt kjo është e bukur edhe kështu. Po është e bukur, simpatike. Po simpatike, pa pa ndërhyr. Por do të bëjë ndërhyrje edhe në trup Altin, do t'i uh, do bëjnë atë që quhet uh, lipo liposuction, ëm mhm. um, që do të thotë uh, heqje e dhjamit nga nga pjesët e ijeve për të arritur një rezultat ashtu siç duhet. Mm -hmm. Megjithatë, ka marrë dhe ka shkuar atje, do ta shtyj pak përpara tani për të parë se çka ka ndodhur mbasi ka harxhuar, kjo ka harxhuar rreth 25 mijë dollarë, domethënë... Wow, oh, 25.000 dollarë, 25.000 dollarë dhe... Jeri ka marrë kredi, mos u... Ja ku e keni mbas operacionit Mbas operacionit Hunda më e hollë Ëh, s'e di, sikur ngjante më shumë. Po, po ngjante më shumë fillimisht. Megjithatë, kjo thotë që paratë ishin të mia, ishte mhm. diçka që unë doja ta bëja për veten time, ishin kursime që unë i kam pasur gjithë kësaj kohe, dhe doja që të bëja diçka për veten. Mund ta dëgjojmë një sekondë se çfarë thotë. Kitty gets ready for her big Jennifer Lawrence reveal. Shopping for a ball gown. Getting fancy makeup and a new hairdo. You are ready for the red carpet, darling. You look just Si e kanë bërë? The man who transformed her. 25000 dollarë. She looks like she, somebody drew her. I kanë vënë gjoks të ri, mund ta shikosh që gjoksin e ka mhm. të bërë. Goxha të rritur, po. Edhe i është theksuar beli më shumë. I është theksuar beli sepse i kanë tërhequr yndyrën nga mbrapa. Po ç'mendoni ju, ia vlejti? Jo, unë mendoj që s'ia ka vlejt. Për mua ngjante më shumë. Nëse mund të shikosh pas kileve të tepërta dhe rregullimeve fizike në po, fytyrë, mua më duket po njësoj. Ideja është që, që njeriu mund të shpenzojë kaq shumë para për t'u dukur si dikush që është i famshëm për shkakun. Po po. Ti do që të dukesh si po Nuk e di. Them ji vetvetja. Është pa, është pak, është pak e çuditshme kjo. Ose më duket mua, se ti do që të jesh vetvetja është si pak injorim për veten tënde domethënë kur. Kjo është diçka që ndodh, por unë kam një histori tjetër që ka të bëjë me këtë lloj historie, po bëhet fjalë për një gazetare koreane e cila që në fëmijërinë e saj Blendi e ka pasur shumë për zemër personazhin e Sailor Moon. Ah. Dhe çfarë ka ndodhur është edhe asaj ia kanë mbushur mendjen që jo, ia ka mbushur vetë mendjen vetes. Po, sepse e kishte shumë për zemër që në fëmijëri dhe me sa duket edhe kur është rritur vazhdon ta ketë këtë si ëndërr. Mm -hmm, mm -hmm. ka shpenzuar dhe kjo shumë para për të ndërhyrë nga ana estetike dhe për të marrë pamjen e Sailor Moonit. Dhe ia ka dalë mbanë. Çuditërisht sepse sytë e saj ishin shumë të vegjël, ka arritur nuk e di se si, që sytë t'i zmadhojë më shumë sepse Sailor Mooni i ka sytë e mëdhenj dhe blu. Ose është e vizatuar. Është holluar pjesa e mjekrës duke marrë një formë si formë zemre, fytyra dhe tashmë do të lyejë vetëm flokët sepse i ka gështenjë dhe do t'i bëjë bjonde. Por me sa zbulova unë është në Kore, ka një çudi shumë të madhe sepse një në pesë femra duket si Sailor Moon. Jo, bëjnë operacione plastike për t'i ngjarë dikujt tjetër. Sailor Moon, wow. Ah, në këtë rast është Sailor Moon, por një personazhi tjetër. Ama ne flasim për Sailor Moonin sikur është një sikur një njerëz kështu. Miq të dashur, kemi pyetur për diçka. Mund të vini në faqen tonë Facebook që të na e shkruani 069 20 70 222 është numri i telefonit. Pyetja është, cilët janë disa nga librat tuaj më të dashur të fëmijërisë? Sot është dita ndërkombëtare e librave për fëmijë. Hello, hello. Hello, hello. Ora është 9:51 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Mm -hmm. Mirë, ëm um, Para se të shkojmë tek Pop Quizi, i cili është gati dhe dua t'ju them se Pop Quizin e sotëm e kemi interesant. E kemi me uh, disa nga gjërat më të bukura ose disa nga monumentet po themi, ë mhm. uh, të Europës. Disa gjëra të veçanta në qytete të ndryshme europiane, unë do t'i përmend ato me radhë dhe ju duhet të më jepni ë uh, qytetet ku këto vend, uh, po, ku këto gjëra ndodhen.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 Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në Pop Quiz për ditën e sotme, miq të dashur. Uh, ata që na ndjekin përmes televizorit do të kenë një shans më shumë sepse unë do të ndihmoj pak edhe me ca imazhe. Ndihma të vogla pamore, po. Mm -hmm. Kështu që 069 20 70 222 për ata që duan të luajnë sot me monumente europiane. Përgjigjet e sakta janë emrat e qyteteve ku këto monumente ndodhen. Mm -hmm. Okej, do të fillojmë uh, me pyetjen numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Ndërtesa Shard më e larta në Bashkimin Evropian ndodhet në këtë kryeqytet. Mm -hmm. Ndërtesa Shard 308 metra e lartë është ndërtesa më e lartë në Bashkimin Evropian dhe ndodhet në këtë kryeqytet. Mhm. Mm Kujdes. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. La Sagrada Familia. është një bazilikë e cila ka nisur të ndërtohet qysh në vitin 1882 nga Gaudi mhm. në këtë qytet. La Sagrada Familia është një bazilikë që ka nisur të ndërtohet në vitin 1882, ndërtimi i saj vazhdon ende, ende. Mm. sot e kësaj dite. Është një bazilikë nga Gaudi në këtë qytet europian. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Porta e Brandenburgut. Kujdes. U hap në këtë kryeqytet europian në vitin 1791. Mhm. Mm Qëndron ende hapur. Porta e Brandenburgut. U hap në këtë kryeqytet europian në vitin 1791. 91 dhe qëndron ende hapur. Mhm. Mm dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Shatërvani i Trevit gjendet në këtë qytet të përjetshëm. Shatërvani i famshëm i Trevit mhm. ndodhet në këtë qytet Të përjetshëm. Okej. Okay. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Le të shikojmë si ka vajtur çështja me xhepin e vogël të Altinit për një moment këtu mm -hmm. Thamë që Ja po zbrazet xhepi i parë Bobo sytë ç'na kanë parë Tri kokrra lajthi, një thëngjill i zi Katër bobo gjyle, dy gozhdë dhe një zile Dhe një goxha tel, xhepin shpon e del, varet si Çengel. Çengel. Bravo. Bravo Arioni dhe fiton dy bileta për në Cineplex. I lumtë Arioni, të lumtë. Oh je. Në rregull, mirë, kam edhe një tjetër. Po mirë. Tani do të gjeni fjalën që do të mbesë pa thënë këtu. Mm. Mhm. Kujdes. Mm. Lopa bëri qengj bardhosh. Delja bëri viç larosh. Wow. Pula klloçkë bëri kec. Kec të vogël grindavec, dhia ngrohu dhjetë vezë dhe nxori zogj të zez. Fjalët duke shkruar më janë ngatërruar. Ju që i lexoni 069 20 70 222 si vazhdon poezia dua dy fjalë tani. Dy fjalë. Ju që i lexoni Ju që i lexoni mm, Është e thjeshtë. Kjo është edhe kjo është edhe titulli i kësaj vjershe. Edhe një herë. Oh. Lopa bëri qengj bardhosh. Delja bëri viç larosh. Mm -hmm. Pula klloçkë bëri kec, kec të vogël grindavec. Dhe dhia ngrohu 10 vezë, nxori zogj të zez. Fjalët duke shkruar më janë ngatërruar. Ju që i lexoni, Është e thjeshtë. Pika pika pika. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. John Martin vjen tani tek ju. Anywhere for you quhet kjo këngë. Është dita ndërkombëtare e librave për fëmijë. Sot po i kujtojmë. Ju përshëndesim. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve është Gorillaz që këndojnë Feel Good në këtë moment. Faleminderit ah, Altini. Ne jemi në Club FM në 104 çdo mëngjes nga ora 7 deri në 10 këtu 3 orë. Kjo është ora e tretë e transmetimit. Sot flasim për uh, librat për fëmijë. Ë uh, ka mesazhe, nëse mund të lexojmë disa nga mesazhet e tjera tek faqja jonë në Facebook është uh, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit miq. Ai uh, kemi pyetur në lidhje me librat e fëmijërisë që ju Ë uh, i mbani mend akoma që ju kanë bërë uh, përshtypje, ju kanë lënë mbresa të forta. 1001 net për shembull ka qenë një libër që mm -hmm. ka qenë shumë i bukur. Shumë i bukur. Futeshin ato prallat e Ali Babës, e ku di un se çfarë, gjithë ata. Po, edhe Simbad detari, e mban mend Simbad detarin. Prallat e moçme shqiptare nga mm. Kuteli. Mm që po, nuk i kemi përmendur. Patjetër. Mhm. Tregimet e moçme shqiptare. Aventurat e Cipolinos. Aventurat e Cipolinos ishte qepujka e vogël e mm. italiane, po, po, po. Edhe kjo ka qenë. Gozhda ka qenë Aventurat e Goshës më duket se ka qenë. Sharra, pes. Jo, jo, Gosha, Gosha ka qenë vërtet tash, Sharra. Jo, jo film thriller. Ai është film shumë. Fëmijët e sotëm, djemtë e rrugës Pal, na ka shkruar po, Gena. Mm. Udhëtimet e Gulliverit, historia pa mbarim, magjistari i Ozit, Bubi Kaçurrel, i mrekullueshmi magjistari i Ozit ka qenë. Mm. Historia e Çufos, vëllezërit Grimm, Hans Christian Andersen e tjerë. Këto janë libra që mban mend Gena. Kemi Fationin që mm -hmm. thot gjithashtu djemt e rrugës Pal, prralla të zgjedhura nga Andersen. Liliana thot Çufo mëson t'i bjerë daulles. Po, Bora ka shkruar thot prrallat e Andersenit, por në veçanti një libër, të cilit nuk ia mbaj mend autorin, pasi kam qenë shumë e vogël, quhej Antilopa, thotë mbaroja, të ma lexonte shpesh im vlla, sa e kisha mësuar përmendsh çdo mhm. fjalë. Të Antilopës. Antilopa. Kemi hmm. Enin që thot Liza në botën e çudirave dhe mbretëresha e dëborës dhe shumë e shumë të tjerë që nuk po, vjen. Po, kemi uh, edhe librat e Gaqo Bushakës, thot kanë qenë të bukur me personazhe Çufon dhe Tipin, ka përmendur Arturi këtu. Uh, aventurat e Tom Sojerit është një tjetër libër që përmendet herë pas here. Aziz Nesin me fëmijët e sotëm e përmendëm, Princi i Lagjes, thot Albani, nuk e di. Këtë libër nuk e unë nuk e kam pasur. I lagjes, po po mund të ketë qenë. Libër jo, për fëmijë. Jo, kanë qenë lojëra që organizonin Princi dhe Princesha e lagjes. Po. Ëh, uh, pastaj kemi Pipi Çorapegjatën që përmendet aventurat e Din Dakut dhe shokëve të tij, shkruan Oltioni. Sot është dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit mbi autizmin Blendi na shkruan Tonçe Tonçe. Faleminderit Tonçe Tonçe, është gjithashtu dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Ëh, uh, dy vjet pushime, Feniksi dhe qilimi fluturues. Ka pru, Këto ditë nuk konkurrojnë njëra tjetrën miq të dashur. Se është kështu, ai pse përmendni këtë ditë mos përmendni atë ditë. Këto nuk për... ne i përmendëm të dyja, por po, pra, po merrem me libra për fëmijë. Relax. Se nuk është njëra më e rëndësishme se tjetra. Ëm mhm. um, Asi e thotë katër shokët me ato historinë e famshme që takohet një gomar, një qen, një mace, një gjel i bukur. Absolutisht po, katër shokët edhe Shreku. Uh, hipin mbi, do të thotë hipin mbi kalin. Mbi gomarin. Mbi gomarin oh. hipin, po. po. E rrinin, po. e mbaj mend këtë, e mbaj mend kështu si si turbo. Sa s'vdes. Jetoni ka shkruar Tom Sojeri aventurat e Huckleberry Finit, Bambi 1001 net aventurat e Çufos me Tipin dhe Bubin Kaçurrel përrallat e vëllezërve Grimm, Peter Pani, Mary Poppins përrallat e moçme shqiptare, Mitrush Kuteli pa dyshim E dhe mëngjese lufte. Wow. Pinoku, një libër tjetër po shumë i bukur. Wow, Pinoku, sa më vjen mendja vetë. Carlo Collodi. Mm. Mirë, në rregull, kemi tani edhe do të bëjmë pak pop quizin, shikojmë përgjigjet. Mhm. Kush ka qenë fitues, si do të marrim vesh se cili ka fituar, edhe si janë përgjigjur miqtë e mi këtu në studio. Kishim ndërtesa të rëndësishme në kryeqytetet europiane, duhet të identifikonim qytetet ku ndodhen këto ndërtesa, pyetja e parë për Jerin. Mhm. Ndërtesa Shard, thashë Jeri, është më e larta në Bashkimin Europian, Ndodhet në këtë kryeqytet. Londër. Në Londër është e saktë. Pyetja e dytë është për ty Altin, La Sagrada Familia është Basilika, ok, Barcelona. Rregull pyetja e tretë për Oltën, porta e Brandenburgut u hap në 1791 në këtë qytet. Berlin. Berlin. Edhe një herë Jeri, La Fontana di Trevi ndodhet në Roma, qytetin e përjetshëm. Bravo. Henry që fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo Henry. Të lumtë Henry. Kur të kthehemi, Do të kemi miq të dashur edhe tekstin e kongës për ditën e sotme. Po para se të shkojmë te muzika, mund të kemi edhe 30 sekonda? Patjetër. Atëherë mund ta kujtojmë edhe një herë se çfarë ka thënë zoti Preç Zogaj në këtë klip që ka qenë e vështirë shkëmb graniti për të gjetur, është duke folur për çunat e lagjes se si ata e shpenzojnë kohën kot duke bërë muhabet, ndërkohë që unë do të Preçi do ta kaloja mbrëmjen me një pip dhe e dim që ka të bëjë me një femër. Është diçka që fillon me p. Dhe fillon me p, po. Saktë. Do të kemi Icon Pop Song. Icon Pop Song. Dëgjoni këtë uh, melodi. Kujdes. Po kush kërkon titullin apo artistin? Kush është artisti në këtë melodi? Është një vajzë. Është një vajzë bjonde, është një vajzë simpatike dhe seksi. Joss Stone është gjithashtu. Kjo këndon Karma. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 9:18 minuta jeni me Blendin, jeni me Altinin me Oltën edhe me Lorin këtu në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s atëherë kjo melodi në fakt është nga një vajzë Ë shkruhet me PH. Mhm. Tam. Jo si kësaj shkruhet me F, si Stefani. Dhe unë gjithmonë vras mendjen, mos është gjë shqiptare kjo, se Stefani kemi plot. Në origjinë Pra, Mos e ka gjë Andrea, do pyes Andrea. Do pyes Andrea. Okej, në rregull, dëgjojmë këngën tjetër. Kujdes, jeni me Po, Icon gati. Pop Song tani në klubin e mëngjesit. Duhet titulli i këngës. Kujdes, duhet titulli i kësaj këngë miq të dashur në klubin e mëngjesit. Kujdes edhe një herë tjetër, e dëgjojmë melodinë, duhet titulli i këngës. 069 20 70 222. Okej, okej. E bukur, shumë e mirë, shumë e mirë, më pëlqeu kjo. Po Altin. Jo, për zotin, për zogat ia thoja, janë ngatruar në fakt njerëzit dhe kanë thënë Me një pjeshk? Me një pjeshkë, pra, nuk është pjeshkë? Po jo, nuk është jo. pjeshkë. Nuk është pjeshkë? Jo, jo, jo. Unë jam i sigurt, po ti the femër dhe është fjala me p. Po pra, është femër me p, por nuk është pjeshkë. Nuk është pjeshkë. Unë isha i sigurt që ishte pjeshkë. Jo, e ke gabim. Se më mund të them me një pjeshkë. Jo, si për të për gocat në një. Zakonisht thuhet që duhet thënë, është një fjalë shumë uh, seksiste ndaj frutave. Mhm. Me një portokall. Me një portokall. Jo, me një patate. me një presh. Po pse jo? Imagjino, unë kisha kaluar më vim. E dëgjojmë edhe një herë. Unë kam ca tri aty poshtë pallatit, i shoh për natë 10, 15, Apo ja. Po, po, zakonisht Jeri i thuhet vajzave kështu. Tani kohët e sotme mund t'i thuhet dhe djemve, por. Po, ti e di përgjigjen e sakt? Unë unë kam një ide dhe prandaj them që përdoret edhe për djemt. Nëse thotë një vajz, po okay, Jeri e bëri shumë thjesht tani. Djemve nuk i thotë. E zbuloj po thua si loj. Ne këta kanë gabuar. Po, po si thonë mos djali më. Ti ç'e do djali peshk? Peshk, peshk. Kjo në gjanë Okej, në rregull uh, Atëherë do të dëgjojmë tani miq të dashur tekstin e një kënge Teksti i një këngë që unë e di Altinit i pëlqen, edhe mua më pëlqen kjo këngë. Mm -hmm. Janë bërë një 4-5 vjet që kur që kur kjo këngë ishte e re, fringo dhe një hit. Mm -hmm. Ishte një goxha hit. Mbetet e re pra. Është këngë shumë e mirë. Mm -hmm. Nuk e dëgjojmë më aq shumë sa më parë, madje do të sugjeroja që pse jo ta luajmë sot mban, është këngë është këngë e bukur. Okej. Okay? Unë kam përkthyer shqip këtë tekst nga anglishtja, miq të dashur. Nëse do të jeni të aftë, të të aftë, të aftë ju jeni plot. Por nëse do të qëllojë që do të arrini ta zbuloni menjëherë se cili është cila është kënga, mm -hmm. dërgojeni titullin e saj në 069 20 70 222. Mund t'i luftojmë dëshirat. Por kur nisim dhe bëjmë zjarre, ne bëhemi kaq të nxehtë. Të pëlqeftë apo jo? Thonë se mund të duam ata që besojmë. Por çfarë është dashuria pa epsh? Dy zemra me përkushtim të saktë. Por çfarë janë ndjenjat pa emocione? Unë po hyj për të vrarë. Po e bëj për emocionin që jep. Shpresoj që ta kuptosh dhe dorën të mos ma lëshosh. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja se cila është kjo këngë pa harruar edhe emrin tuaj për të qenë fitues Unë po hyj për të vrarë Po e bëj për emocionin që jep Shpresoj që ta kuptosh Dhe dorën të mos ma lëshosh mm -hmm. edhe dita uh, botërore e librave për fëmijë. Që ne kemi pasur si temë dite sot, kemi pyetur cilët kanë qenë disa nga librat më të dashur që ju keni lexuar në fëmijërinë tuaj dhe libra ka plot pafund, ë uh, e tituj që përmenden, por uh, Ne duam ata që njohim. Duam ata që njohim. Po shikoja gazeta Shekulli kishte edhe një uh, shkrim sot në një intervistë me Shpresa Vreton, uh, autoren Shpresa Vreton, mm -hmm. të librave për fëmijë që flet edhe për uh, për gjendjen e, e letërsisë për fëmijë sot. Ne kemi bërë disa vjersha të vogla, të cilat i kemi uh, lexuar për juve në mënyrë që ju të plotësoni aty ku mungojnë fjalët. Dhe vjersha e fundit që un kisha lexuar për ju kishte këtë përfundim që Olta do të ma japë tani. Lopa bëri qengj bardhosh, delja ah. bëri viç larosh, Pula klloçkë bëri kec, kec të vogël grindavec, dhia ngrohu 10 vezë dhe nxori zogj të zinj. Fjalët duke shkruar, më janë ngatërruar. Ju që i lexoni, shpejt i rregulloni. Shpejt i rregulloni, kjo është saktë. E ka gjetur Regjina dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, Bravo Regjinës. Ë, uh, un uh, këto i kam nga libri Kush e hëngri akulloren? Kush e hëngri akulloren, miq të dashur? Mm. Nga Tasim Gjokutaj. Do të lexoj një tjetër. Një tjetër vjershë mm -hmm. dhe dua Që të më jepni fjalën aty ku mbetet. Dakor. Mm. Okej. Okay? Jepi. Shëtiste pyllin rreth e qark. Ky mi Kocomiu kur papritur ra në çark. Dhe thirri, ah i ziu. Ky çarku këmbën ja shtrëngon bërthyer si me darë. E sheh do vdes, s'ka si shpëton, ndaj shembet duke qarë. Vërtet që dhëmbët briski ka. Është mjeshtër për të brejtur, por çarkun s'mund ta brejë ama, se çarku është si vazhdon. Pika pika. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mhm. Miq. Ndërkohë fjalën e censuruar e kanë gjetur. E kanë gjetur. E kanë gjetur. Oh, e kanë gjetur. Pra, s'kanë thënë partnere. Partnere. Saktë. Unë kam partnere. Sa tri e ti poshtë pallatit. I shoh për natë 10 15. Unë në atë moshë, siç isha moshën e tyre, do kaloja mbrëmjen me një partner, ata rrinë dhe bisedojnë. Ka dhe me një patate, me një, me një pjeshkë. Me një peshk Me çfarë s'kanë thënë Me një prostitutë Lloj lloj gjëra Kanë thënë pëllumbeshë Me një pëllumbeshë Me një partnere Me një partnere Ta kalonte mbrëmjen me një partnere E ka gjetur Lira 011 i mbaron numri fiton një kontroll të plot në spitalin Amerikan Bravo Madje, uh, ka qenë kjo Ky klip mund ta themi tani është nga programi Opinion po. dhe dhe titulli ose tema e programit ishte të gjesh partner. partner. Mm -hmm. Të gjesh partner. partner po. Po, duhet thënë kjo fjalë ka korrur shumë sukses. Kush? Kjo fjalë, fjala partner. Po. po. Në rregull, mirë, faleminderit uh, Altin, ndërkohë që kanë uh, kanë dhënë një opsion Olta në lidhje me këtë Icon Pop Songun që kishim, në vazhdim tani, është kjo këngë miq të dashur që do t'ju tingëllojë goxha e njohur, ne po kërkonim titullin e saj. Çfarë të bësh? Ti më fut në çatë lashë të kesh zakonshme. Nuk do të bëj. Kërkohet artisti. E dëgjojmë edhe një herë. Hajde ta gjesh këtë. Kjo është një fjalë. Po e gjeti Titani edhe këtë, le ta marrë. Mirë. Tani është artisti, dhe nuk është Britney Spears. E vështirë është. 3 ora për 3 kontrolle të spitalit amerikan. 3 ora dhe 3 kontrolle të spitalit amerikan miq të dashur sipas Oltës dhe 500 bileta, po e gjetëm. Shumë lule nga bota. Secili është artisti që e tash ej. Ajo i tha, ajo i tha dhe i tha në radio, ja është dhe me regjistrim mm-hmm. nëse ju i gjeni. Kam përshtypjen që edhe në gjykatë keni të drejtë që të kërkoni 3 ora Tre kontrolle të plota në spitalin amerikan, shumë lule nga bota e luleve. Shumë çanta me dhuratë. Shumë çanta me dhuratë nga Electronic Line dhe ha çfarë ajo është? Një vit kupon nga Novi Star tjetër. Çfarë do ti ti? Okej, nuk e di, nuk e di ti e di. Edhe një buzëqeshje. Po shumë kafe nga Nescafe. Çfarë do më? Yellow, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:38 minuta. Jeni çdo mëngjes me ne nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Kemi tani për të dhënë emrat e disa fituesve në lidhje me lojërat e ndryshme që kemi bërë këtu në klubin e mëngjesit. Pak më parë po ju lexoja edhe atë që është teksti i këngës, një lojë që um, ne kemi Një sa muaj që kemi filluar, u bënë sa muaj, dy muaj u bënë po. Mm. Atëherë, çfarë bëra unë përktheva shpejt e shpejt një këngë nga anglishtja në shqip dhe delse. Refreni i këngës ishte ky: Unë po hyj për të vrarë, po e bëj për emocionin që jep. Shpresoj që ta kuptosh dhe dorën të mos ma lëshosh. Ishte La Roux, pra. Gjithsesi. Dhe mund të jetë partneri i dikujt. Po, është partneri i dikujt. Partneri i dikujt. Ndërkohë, mund të jetë pëllumbesha. Ndërkohë, shëtiste pyllit rreth e qark, ky miu kocomiu. Dhe papritur ra në çark dhe thirri ah i ziu. Ky çarku këmbën ia shtrëngon, mbërthyer si me darë e sheh do vdes, s'ka si shpëton. Ndaj shembet duke qarë vërtet që dhëmbët brisk i ka. Jeri, do Tam. përmendim në një tjetër? Do të poteshe po uh, sillim edhe në një këshu e mërë tjetër në një Nga që pushaka në një odhise Grillo në një Adelina Mamaqi Për shumë në lojë Pse jo? Megjithatë Ferit Lamaj ah, ah, Në gjitha shtë po. um, Dëgjoni dhe këta Duhet që të gjeni Duhet që të gjeni fjalën që unë do lë pa thënë Do lexoj vetëm një strofë Mirë? Në mm. kërë Te shtëpia Pranë një rruge Ndjeva zërin e një çupe Ndjeva zërin e një vajze Që kur hante Mm. Pika pika pika. Bënte. Apo ja. Jo? Bënte apo s'bënte? Qepe. 0-6-9-27-12-2 Te shtëpia pranë një rruge, ndjeva zërin e një çupe, ndjeva zërin e një vajze që kur hante, Një gjë që fillon me V miq të dashur. La Roux vjen tani me In for the kill. Ua gjetëm uh, fjalën vajzave. Do kemi edhe neve një sharadio pak më vonë, po këto s'do na e gjejnë dot me siguri, se ne i bëjmë shumë të vështira, ja, jemi jemi më të aftë, jemi më të zotë. Po, plus që pastaj mund t'u shkulim edhe bishtalecin. Kthehemi pas pak, klubi i mëngjesit. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Okay. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është koha tani për një kthim uh, sharadioje tek gocat. Mhm. Mm Jeni gati goca? Gati. Jepini vajza. Kujdes goca. Është send. Jo. Jo. Është një gjë që hahet. Jo. Jo. Po pse ço? Është një dukuri. Mund të themi që është një dukuri, po, është një dukuri. Është një dukuri. Natyrore apo që e bën njeriu? Është e bën njeriu. E bën njeriu. E bën ti Blend këtë? E bëj. Është diçka e mirë. Jo. Jo. Jo, jo, jo. Ti bën edhe gjëra të këqija. Në fakt, dëgjo. Në fakt ne mendojmë që këto janë gjëra të këqija. Po sigurisht unë e bëj këtë. Po. Mm. Ia bën dikujt tjetër? Ia bëj vetes. Ia bën vetes. Mm. Oh. Çfarë bën vetes? Është një gjë që konsiderohet gjë e keqe, kur ia bëj? Mm. Vetë. Zakonisht kur uh, duhet të jem zgjuar për ta bërë. Zakonisht e bëj kur jam përjashta, jo dhe aq brenda në shtëpi. Ia bëj vetes përjashta. Përjashta. Po, shkoj për shkakun edhe në rrugë. E bën me gojë. Mujore. Mund të jenë mujore, po. Ja për shembull këto janë mujoret. Kemi mujoret, kemi javoret, kemi të përditshmet. Po ato mujoret janë si po. më të mëdha. Janë gjëra të këqija që njeriu duhet t'i bëjë. Detyrimisht duhet t'i bësh. Çfarë janë këto? Janë uh, fillojnë me oh. me oh. me sh, jo, jo, ja, fillojnë me sh. Po, tani s'kishin nevojë pse ta thonë. Fillojnë me sh dhe janë në do ta kuptonin në aspektin Bravo ju qoftë, nuk e keni gjetur. e kam gjetur unë. Është Gnarls Barkley. Uh, unë e gjeta në mënyrë që në këtë mënyrë i zura shtegun të tjerëve që të të, të përballnin ty me atë situatë, se unë s'fitoj dot se jam pjesë e stafit. B deri në Strasburg sa që do të shohim. Që do të japi dhuratë. Bravo, bravo Blendi. Faleminderit. Bravo të qoftë. Ola, si do ta falënderosh? Pas emisionit. Mirë, okay. Mm. Hmm. Vazhdo, t'i kem dhuratat në dispozicion. Ti do mos mos e kërko. Kjo është mirëdashur për një Okej. Okay. Deri nesër. Është e vlefshme. Ti të mbash mërinë. Atëherë sharadiot ishin ngjyra e verdhë sharadio jonë, Neri fiton një dhuratë nga Electronic Line Bravo. dhe shpenzime fjala e çunave. Madiola fiton gjithashtu një dhuratë nga Electronic Line. Ndërkohë mm -hmm. për poezinë, për vjeshën që lexove, po. fjala e fundit ishte bënte naze. Bënte naze, më bënte naze. Jeni fiton dy bileta për Cineplex. Dëgjova zërin e një vajze që kur hante bënte naze. Jo pilafin nuk e dua, ai që kosi m'u thartua.